Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 4, 1989. Itinanghal na dekano ng Archdiocese of Manila ang nooy si Reverend Milo Hubert Vergara sa edad na 27. Makaraan lamang ang apat na buwan tuluyan siyang naordinahang pari ng Archdiocese. Gayunman, nang lumaon, nalipat siya sa Diocese ng Cubao na isa ring suffragan diocese ng Archdiocese of Manila. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.